Admirues të rockut jeni me fat. Ky është Radio Rock. 104.6 ton rock. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Po dëgjoni Radio Rock është 104.6 uh, MHz, ora 7:35 minuta e mëngjesit. Si çdo mëngjes, zgjohemi bashkë me Altinin tek uh, Radio Rock, tek këto frekuencat e epërme, siç kemi thënë. Në atë Sa quhet ajo shkalla e frekuencave në FM? Shkalla e frekuencave. Shkalla e frekuencave. Ia fute kot dhe ti. Po shkalla është bërë çështje. Ne vijmë te shkallës. Ne vijmë. Po. Nga fundi. Jemi te afër çatisë. Po. Edhe çdo mëngjes dëgjojmë në këtë program quhet Dita Zë Fill. Edhe sot jemi zgjuar kështu. Kemi gjetur një parti këtu të vogël. Kemi gjetur një parti që e kanë bërë ditë shumë të gazit si duket. Aha. Ka lënë gjitha. Vetëm Materialet inkriminuese, nuk e di ku është kaseta. Po, Shikoj për video përgjimin. Kaseta duhet. Kërko, se do duhet ajo. Ti si u gdhive njëherë? Unë shumë mirë, shumë mirë. Sot mhm. jam gdhirë mirë se. Po pse? Si duket ka qenë dhe kjo koha kështu që ka filluar të zbardhet çik më herët. Po. Është e vërtetë. Ka filluar të Super lopë në mëngjes. Kjo dhe kjo ka ndikuar që unë të zgjohem herët, mm -hmm. merrem t'i t'i kushtoj një pjesë të kohës së mëngjesit edhe Lopëve. Edhe lopëve. Sado po s'i mole fillojnë të dhembin. Do të do të mjelësh përditë, a? Po, patjetër. Ore, ça ndodh me një lopë që nuk milet. Gjithmonë e kam vrarë mendjen. Pëlcet. Plasin bëhet hamburger. Po. Çfarë bëhet dreqi? Nuk e di, nuk e di. Bëhet si krem kështu për duart L'Oreal. Hë. Je gati? Merr çik gazetë. Po ç'i do gazetat? Ç'na duhen gazetat? Neve kemi plot për të folur. Po të shikojmë se çfarë ka bërë, hmm. se çfarë uh, frenzi mediatik ka nisur karshi asaj ndodhisë. Dje doli edhe Pangoja në televizor. Jo, Pangon s'e pashë dot. Po po po po. Se ka dalë në orët e vona. Të natës, ha. Se po vonë lejohet. Stop mam, kështu ah. program. Kur ikin gjithë fëmijët gjithë del po, Pango. Edhe unë kisha fjetur atëherë. me pullë të kuqe. Uh, gjithsesi më duk më duk interesante se si ka reaguar e gjithë Të duket fajtor besoj pa. Politika ato ato në atë ditën e djeshme. Divorci kolektiv nga Pangoja në kuvend ishte ishte mallëngjyes gati, ë, edhe turpi. Po... Shokimi i këtyre njerëzve që nuk e njihnin fare, nuk e dinin po, pra, se ç'ishte ky, deri dje dhe papritur, papritur, papritur del që wow. Po, paska qenë maskara në gjirin tonë, ë. Ky paska se nuk përfaqëson forcën tonë politike. Absolutisht as moralin tonë. Ai është i ndyrë. Ai s'është pjesë e kësaj qeverie, madje madje ai pi drogë. Si të bën për fëmijët tanë, o zot o zot, ta dije që ishte kështu. Më duket se është shumë hipokrite, gjithë kjo shfaqje. Atëra, atëra. Duket si një maskaradë. Mm -hmm. Tepër, tepër, ku di unë këta, kanë një orë, ka qenë kolegu i tyre në parlament, ka qenë kolegu i tyre në universitet, ku ka qenë pedagog, po. ka qenë kolegu i tyre në qeveri, ku ka qenë ministër, gjatë gjithë kohës e kanë mbajtur pranë, janë shoqëruar me të, e kanë e kanë quajtur mik dhe e dinin fare mirë që kishte një reputacion si njeri që shkonte me femra. Unë që në Amerikë kisha po, dëgjuar për famën e këtij. Jo. jo më këta që kanë kanë ndejtur me të gjithë kohës. Prandaj më duket kaq e ndyrë kur dalin në podiumin e kuvendit dhe kërkojnë qoftë mandatin, qoftë imunitetin, apo i bëjnë uh, i bëjnë thirrje kësaj kulturës tonë nacionaliste, ne si shqiptarë nuk duhet tolerojmë këtë uh, këtë maskaradë. Neve duhet si shqiptarë të marrim shpatën e Skënderbeut dhe t'ia ngulim ose t'ia presim ku di unë diçka po, gjuhën gjithmonë që të mos po, po, flasi, ë? Mos ke kuptuar një. Kjo është kjo është e çuditshme, se si mundesh në një ditë papritmas të të shtiresh deri në këtë pikë, është po aq imorale sa ajo që ka bërë Pango. Që ka bërë Pango vetë. Në këtë jam thënë. Ë? A thua ti se se tipat si Pango këtu ë e çajnë vetë, domethënë janë kaq të urryshëm edhe edhe arrijnë që të bëhen edhe ministra. Këtu është ambienti i tillë që inkurajon, jo i toleron gjithë kohës këta. Prandaj më duket se edhe reagimi i përgjithshëm kaq ububu ndaj kësaj ka një farë hipokrizie edhe ndoshta pak frikë brenda. Ëh, ndoshta edhe pak. Po të kishim qenë burra më të mirë dhe gra më të mira, do ta kishim akuzuar me kohë këtë. Aha. Por u desh një uh, event themi mediatik, u desh një kurth me thonjza i Fiksit që papritmas të mbajnë një qëndrim kaq moral si shoqëri. Pango të hajë provokimin pikërisht, ëh? Po çfarë tha dje çfarë tha? Po dje tha që më kanë provokuar. Ma, ma ka bërë Filip Çakulli tha. Ë duhet të dëgjuar herë çitin të. Dhe kushdo që të ishte, po sigurisht, se do të zë. Mund ta ketë dëgjuar edhe më parë. Ka linjat e komunikimit janë gjithmonë të hapura. Dilta, sa të ketë AMC dhe Vodafone që kështu edhe Eagle, që mos t'i dalim dhe një operator të katërt testi të cilit uh, bëhet së shpejt. Jo, tenderi në fakt ka dështuar. Nëse ah, do të dështoi dje për fund tjetër, tjetër bisedë kjo për një ditë tjetër duhet po. është tjetër valle kjo do ta heqim shtruar. Megjithatë, juve jeni me programin Dita Zë Fill, programin e mëngjesit në Radio Rock. Shpresojmë që të jeni bërë gati për një ditë të bukur sepse unë shikoj, e kush nuk është gati për një ditë të bukur? Edhe kur s'e gati, ndodh që është e bukur dhe e pranon me me kënaqësi apo jo. Ja. Po të merr dita para. Dielli ka dal dhe po shndrit tani mbi Tiranë. Po na verbon syt. Dhe është ngrohtë goxha, kështu që mos u vishni tepër trashë, vajza, mbani mend, mos u vishni tepër trashë. Fundi fundit, nëse jeni për intervistë pune, shanset janë që do t'i kërkojnë që t'i hiqni gjithë ato rroba prandaj. Kështu që më mirë keni pak për të hequr se sa të vuani. Na ke përgatit një këngë? Gati pak. këngë. Ja ku rikthehemi tek Dita Zë Fill, ora është 7:45 minuta. Altin, mirë se ke ardhur në programin tënd të mëngjesit. Je këtu çdo ditë me mua, megjithatë sot ndihet ndryshe, ndihet shumë shumë e re. Nuk e di se pse, ha? S'e di as unë ç'ka ndodhur. Nuk e di, na ka kapur ky vrrulli i ditës premte. Po pra, është një çikë si e premte sot. Ëh. Ah. Po afron pra. Po afron. Shiko, vajza X, tani quhet vajza X, kjo që e ka hedhur uh, pangon. Ore, çfarë mendoni juve të nderuar dëgjues? Kjo është interesante, edhe më intereson vërtet. A mendoni se është kurth kjo që i është përgatitur pangos? Apo është thjesht pangoja duke qenë pangoja? Duke bërë atë që bën gjithmonë, domethënë. Ta ta lëm kështu ta ta diskutojnë dëgjuesit. Mund edhe të na dërgojnë mesazhe, në po, fakt mund të vinë edhe të dërgojnë mesazhe nëpërmjet peshkupauje.com nëse ndodhen uh, online, siç i thon. Megjithatë numri i telefonit është 069 20 84 436. Ne duam që të dëgjojmë prej jush. Çfarë mendoni? Është kurth kjo që i është ngritur Pangos, një kurth mediatik pra një ngjarje e stisur apo është vërtet ë uh, kështu ky ministër dhe është e drejtë që të ekspozohet për për atë që është. Dhe a mendoni që kemi patur një qëndrim të mirë deri tani duke e toleruar këtë lloj sjelljeje? Për shembull ne themi që një hmm. nga deklaratat e Pangos është që Pango thotë që kjo çështje është personale dhe s'ka për Edi Rama, tha mbrëmë dhe s'ka lidhje me postin. Mm. Thot Pango, domethënë un jam kështu, po ç'rëndësi ka nëse jam ministër, pedagog ose nuk e di se çfarë. Unë jam ky që jam. Unë jam ky që jam. Jam një pervers i vogël. Po, pse duhet të cënohet posti i ministrit? Normalisht, ë. Sepse siç e vure re dje te videoja e papublikuar nga Fiksi, Pangoja i thoshte vajzës që mm -hmm. or deri në zgjedhje derisa të bëhen zgjedhjet unë këtu jam, më kupton, nuk më lëviz njeri. Po normal. Deri në shtator. Kush më lëviz mua? Hm? Në po ndërkohë është fare kështu faktikisht. E pra. Okej, okay, po lajme të tjera, ke marrë vesh që ka? Lajme të tjera? Po. Sepse po. kjo ndodh, domethënë media bëhet pak histerike merret vetëm me një çështje dhe duket sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë. Kjo tjera. kjo është pak e çuditshme sepse dje duhet të thënë Ëh. Uh -huh. Dje s'ka pasur fare vëmendje se çfarë ka ndodhur në rrotull. Unë e pash për shembull që ishin mbytur dy peshkatarë në një peshkarë. Në Divjakë, po. Në Divjakë ka ndodhur? Divjakë ka ndodhur, po duhet thënë që faktikisht nuk e di nëse ata e kanë menduar mirë apo jo, po kishin vajtur me një varkë. Mm -hmm. Nga këto varkat e liqenit, i ke parë ndonjëherë? E kam parë këtu në fotografi, po varkën nuk e shoh të plotë se e shoh gjysmë të mbytur. Ë varkë shumë e vogël dhe është për të bërë xhiro rreth rrotull bregut. Mhm. Mm dhe jo për të dalë për peshkim. O nuk po, ka qenë për peshk. Jo, për peshk kanë qenë, po, po, me një varkë domethënë jo shumë e fortë. Jo shumë e fortë, po mirë kjo varka ishte me motor. A pra, nuk se me sa di unë moratoriumi vazhdon akoma që nuk mund të dalësh me me varkë me motorin tënd. Duhet varkë me motor. Të kenë qenë kriminelë këta këtu. Mbase. Okej, okay, uh, janë dy peshkatarë që rezultojnë të zhdukur që prej mëngjesit të djeshëm në Divjakë. Me gjithë angazhimin e policisë për gjetjen e tyre deri në orët e vona të mbrëmjes asnjë shenjë nuk ka pasur për këta. Ndërkohë në Divjakë, familjet e Vangjel Trungut dhe Stavri Prendit kanë hapur dyert për mort, duke mos pasur më shpresa për gjetjen gjallë të dy të afërmve të tyre. Humbja e dy peshkatarëve ndodhi mëngjesin e djeshëm rreth orës shtatë të mëngjesit, kur moti i keq përmbysi varkën e tyre me të cilën kishin hyrë në det për të tërhequr rrjetat. Kemi nga ana tjetër të pandehurit e dosjes Gërdeci, janë 28 të pandehur, që fillon me Ylli Pinarin edhe mbaron me Fatbardh Kuçin. Po Prokuroria thotë brenda datës 10 mars dosja dorëzohet në gjykatën e lartë. Hetimi Mhm. Hetimi priten të tjera arrestime për tragjedinë e Gërdecit. Jo vraj. E vërtetë është, s'ke ça i bën. Ë dhe tjetra është lajmi tjetër, nuk e di nëse e more vesh apo jo, Ardian Nuni, ai që ë që ishte që e plagosi ai personi i panjohur me maskë me po, pistoletë të po, hyrja. Po. Etj etj. Hello. Ai. Si ja. Në point dynamite. Ai ka ikur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Nuni uh, Po, me gjithë familjen oh. Ndërkohë, uh, ja, po edhe gruaja e tij Ka marrë leje, domethënë, para pak javë Para një javë, më duket Nga kush ka marrë leje? Se ishte juriste edhe gruaja Dhe ka ikur dhe shokët thonë që Ka ikur në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ndërkohë që nuk dihet S'dihet Ndërkohë që s'dihet mm -hmm. Po, unë mendoj që ai ka ikur pikërisht Nga ngjarjet ose nga ndonjë A thua? Ja, s'e besoj të ketë s'e besoj të ketë ikur për pushime. Normal, normal, nuk ka ikur për pushime, jo. Sepse llafet kështu do, ka ikur për pushime. Po mirë, diçka, diçka tash e bën që të shkojë atje. Domethënë, Adrian Nuni është larguar nga vendi me gjithë mm, familjen, ndërkohë që ne po merremi me dëshmorin Ylli Pango. Po, ne po merremi. Dakord, edhe dy peshkatarë në Divjakë kanë humbur. Në mm. të njëjtën kohë. Atëherë çfarë mendoni pra? Ishte Pangoja i hedhur i lëshuar në një kurth? Ishte kjo e ndershme që i ndodhi atij me Fiksin? Shikojmë se çfarë do të jenë përgjigjet për për këtë. SMS-ja është uh, 069 20 84 436 Po, Pangoja ça ore ka dalë? Ka dalë pas 12 të natës? Ka dalë um, në orët shumë të vona Blendi Fevziu e përzuri panelin që kishte mbajtur deri në atë kohë, mm -hmm. pasi lidhet në një telefonatë me Pangon, uh, dhe Pangoja i thotë unë të vij që sonte. Po po të po të mund të se derdha erdha direkt. Mm -hmm. Shiko, uh, mm -hmm. edhe njerëzit duan që të mbrojnë uh, diçka. Ka edhe diçka që quhet uh, ndërgjegje fajtore. Edhe duket në një nga reagimi i njerëzve. Për shembull, po të shikosh këtë personin këtu. ë uh, lajm nga këta kuriozet, Është një person që është fshehur 20 vjet nga policia, pa pikë arsyeje. Pasi që para 20 vjetësh ka inskenuar vdekjen e tij, duke besuar që po e ndiqnin forcat e rendit, një amerikan ka zbuluar se kurrë në jetë nuk ka qenë i dyshuar për ndonjë akt të paligjshëm. Ky quhet Benny Wint dhe ka jetuar 20 vjet të plota në arrati duke besuar se po e ndiqte policia për shitblerje të drogës. Ajo ka organizuar një vdekje të vetën gjoja duke inskenuar mbytjen e tij në ujë në një plazh të Floridas në muajin shtator të vitit 1989. Pas vetes kishte lënë të fejuarën dhe vajzën katërvjeçare dhe kishte filluar një jetë të re me emrin William Smith. Pas pak kohe ishte martuar dhe kishte lindur një djalë tjetër i cili tani është 17 vjeç. Smith para pak kohësh është ndaluar në South Carolina për shkak të tabelës së dënuar të regjistrimit, dëmtuar të regjistrimit në automjetin e tij, ka pas uh, targën të dëmtuar. Mm -hmm. Pasi ka dhënë emrin e rrejshëm, shumë shpejt ai është dashur të pranojë identitetin e vet të vërtetë. Pasi që policia ka kërkuar vërtetimin e tij, kështu për çudi të madhe, e ka kuptuar se nuk ka asnjë padi kundra tij Dhe as nuk kishte ngritur ndonjëherë, është arrestuar vetëm për vozitje pa patent shoferi dhe paraqitjen e rrejshme, gjë për të cilën do të paraqitet në gjyq. Po ky e kishte thjesht fiksim vetvete. Benny Wint, po duket sikur e kishte ishte mbushur mendja që policia e kishte zbuluar, po për shitblerje droge. Një skenon të tekin vetëm. Vetë kishte shitur, s'kishte shitur. Jo, kishte shitur droge, po thjesht po. policia nuk ishte në dijeni. S'kishte si po. Gjitha këto i tregon tani mbas mbas kaq kohësh, po 20 vjet ka ka jetuar me emër tjetër. I fshehur. Mhm. Pa asnjë padi. Ju jeni bravo i qoftë, pas ka pasur kur gjollën atë. E pra. Se jo çdo njeri mund ta bëjë 20 vjet të fshihet në polici. Shikoj, policisë disa i fshihen, disa disa i dalin krahap. Po. I takojnë për shembull një gjermane. Mhm. Ë, e shkurorzuar ka keqpërdorur linjën për thirrjet e urgjencës. Ajo ka dashur që të gjejë një të dashur. Dhe për këtë merrte urgjencën në telefon dhe fliste me këta djemtë që i përgjigjeshin telefonit. Quhet Angela Stahl apo Angela. Është 44 vjeçe dhe është nga Berlini, ka thirrur numrin e urgjencës 999-ën më shumë se 100 herë duke kërkuar nga policët që t'i gjejnë një të dashur. Gruaja ka sqaruar zyrtarëve të nervozuar se nuk mund ta përballojë shpenzimet me të cilën nevojiten shpenzimet që nevojiten për agjencitë e njoftimit mes njerëzve. Kam qenë e dëshpëruar në fakt dhe nuk kam ditur se kujt t'i drejtohem, ka thënë Stahl. Policët në fund i kanë gjetur adresën e saj në bazë të numrit të telefonit dhe e kanë vizituar në shtëpi, ku i kanë konfiskuar edhe baterinë nga telefoni celular. Disa herë ia kemi tërhequr vëmendjen, Numri i shërbimit emergjent nuk guxohet të keqpërdoret. Mungesa e partnerit nuk është kurrfarë rasti emergjent, ka thënë i nevrikosur një përfaqësues anonim i policisë lokale. I kanë heq baterinë, ha? Mm. Të kisha numrin tënd, Angela Stal Ta njoftoja me ca çuna këtu nga Tirana që po, të ishin po. gati për një dashnore gjermane Të ishin gati dhe, dhe këshu Shiko ç'bëhet si është puna kërkesës dhe ofertës Po pra Këtu për shembull mund të mbysin për atë sa Sa do ishte për një radhë me djem thua për një 44 vjeçare të shkurorëzuar në kërkim dëshpërues për një dashnor. Po, besoj te 450. 450 bën. Më shumë aplikancë se Big Brother, me siguri. Jam i sigurt për këtë. Megjithatë, në qoftë se keni mbetur keq, mos merrni policin në telefon. Pastaj gjithmonë këtu te ne janë edhe këto kanalet me SMS. I ke parë ndonjëherë ato mesazhet SMS që i çojnë njerëzit njëri-tjetrit nëpërmjet televizionit? Jo, s'i kam parë. Oh, si është si, si është ideja? Shumë e vështirë. Nëse shikon një nga këto kanale ku transmetojnë muzikë, mm -hmm. her pas herë nxjerrin dhe SMS. Po, po nxjerrin SMS e të njëjtëve persona që rrinë aty dhe dërgojnë SMS vazhdimisht. Dhe faktikisht nëpërmjet ekranit këta komunikojnë me njëri tjetrin. Se SMS-të lexohen nga të gjithë. Është si një punë çatrumi. Po, kuptoj. Themi në televizion. Po hajt më. Shumë e bukur. Janë këto televizionet shqiptare apo këto? Tuaj. Mhm. Janë televizionet. Do the chickens have large talons? Do they? I don't know. Are you guys having a killer time? yes, we are having a killer time. E kalojmë mirë apo jo? Ëh. Mm. Gosh. Çfarë është kjo? Michelle. Oh, Michelle, nga mm, kush? Franz Ferdinand. Franz Ferdinand. Po dëgjoni Radio Rock është ora 7:55 minuta e mëngjesit. Data sot është 6 mars. ku rikthehemi përsëri tek Radio Rock, është uh, programi i mëngjesit Dita Zë Fill bashkë me Altinin këtu në studio. Është një ditë që nis kështu Shumë bukur them unë me diell, tamam ora 8 ah. fiks e mëngjesit. Dita e dytë mbas Pango Gate, i kanë vënë mm. emrin Pango Gate tani. Gjithçka sillet rreth këtij personi, rreth uh, edhe kjo është nuk e di, ë uh, ndoshta ndoshta niveli që kemi neve të gjithë si njerëz. Deri këtu arrijmë domethënë, merremi me Po, edhe gazetat sot gjysmë e gazetës është vetëm për Pangon. Po kot që blen, blen një gazetë ke blerë të gjitha. Në fakt më e fortë ishte dje akoma kur kishin që të gjitha të njëjtën fotografi kishin edhe të gjithë transkriptin e bisedave që kishte transmetuar po, po, televizioni. Po, Nuk kishte rëndësi nëse e shikoje tek shqipi apo tek panorama apo kush të duash ti. Të gjitha një gjë. Herë derisa ta mësoje përmendsh. E pe "Gazetari hodhi sutjenat në tokë" Albania me atë fjalën që përdori dje. Të gjitha Ëh, po. Pango, si ishte se s'po më kujtohet. Pango. Nuk e themi. Nuk kemi për ta jo, thënë, po Ylli Pango, mm, mm, qeverinë. Po. Është ajo, është ajo folja kështu. Ishte ishte e fortë këto që fillon me sh. Te te gazetat e mëngjesit. Disa ata disa që thoshin, disa s'e thoshin. Ja, po. s'e them dot këtë fjalë. Bashkim Hoxha e kishte thënë kështu troç fare, tull. Ëh, kshu ia bën fare. Po kurse në besnik, kurse kjo e Top Channel-it thoshte jo, nuk e them më dot atë. S'e them dot. Fjalë turpshme. Shumë fjalë e turpshme. E po ka të drejtë ta, e turpshme është. Me e shkru mund ta shkruash brenda një artikulli, nuk e di. Mm. Edhe lejohet, po tash me gërma të mëdha në faqen e parë, po ka dhe njerëz që nuk duan të lexojnë kështu gjëra. Se a hyn kjo çik fare etika e kulturës apo u u lirua tani që u mor vesh që kurvëlliku ka plas sheshit është epidemi kështu e madhe. Hajde le ta shojmë. Po pse më këta që flasin kundra Pangos janë burra më të mirë kujton ti? Jo, s'e kujtoj. Po po t'u jepej këtyre rasti, nuk do të bënin të njëjtën gjë, po kjo është pra hipokrizia e këtyre, këta janë të ndyrë okay, fare më burin vetë. Ha, kurse ky Patozi dje thoshte kjo është çështje e mbyllur, ha. Mos më bëni të hap gojën tha pastaj tha për kryetarin tuaj tha që i kanë nxjerrë shqiptarët foto nudo filloi plasi muhabeti domethënë foto nudo të Edi Ramës po, pra. që janë bërë diku ku dëgjoj pikërisht ato pikërisht ato ai pak më kanë për qejfin e vet ha po ore ç'lidhje ka domethënë ide s'ka lidhje fare ideja është që si një rasti tjetër janë e shikon Nazukova Po. Nuk bëjmë keq nga ky muhabet. Duhet duhet gjejmë ndonjë gjë tjetër për të folur. Duhet eh, patjetër për shembull të shikojmë. Po ja për shembull kemi Monika Beluçin këtu që ia vlen të flasësh. Po po po. po. Na, kam po, po ç'të thuash për Monika Beluçin? Krenaria e Monikës thotë kinemaja të qenit kinemaja, presje të qenit nënë dhe bukuria. Dy pika kam arritur shumë qëllime, por tani po pres rolin e jetës. Kush do të thotë vallë roli i jetës së Monikës? Ndoshta, ndoshta roli i jetës saj është me Sarkozinë, kështu. Ja stak, ë? Megjithatë e mirë. Është 44 vjeç duhet të them Monika. Po fiks sa ajo gjermania që kërkonte të dashur. Kam siklet ky filmi i saj i ardhshëm titullohet Mos u kthe, ku do të interpretojë përkrah Sofi Marsos. Wow. Shumë e bukur. Dëgjomë, e di ti mm. që Pianecët thonë janë më të mirë në shtrat. Pianecët, po. Po, edhe mund të mendoj se edhe pija bën të vetën era. Ëh? Hmm? Në përveç asaj energjisë që të jep. Jo se është folur, është folur sikur të të ul performancën. Ta ul. Po. Kështu është folur deri tani të paktën, po ç'është e vërteta alkooli përmirëson e nuk shkatërron aksionin e mashkullit në shtrat. Kështu pohojnë shkencëtarët. Po, ja ti je një rast konkret i po. kësaj, ëh. Deri tani besohej se konsumi i alkoolit mund të, konsumi i alkoolit mund të shkaktonte disfunksione për mashkullin, por së shpejti ë uh, ky studim i kryer pra me 1580 burra do ta ndryshojë këtë perceptim të gabuar, ka treguar se 30% kanë pasur më pak probleme në shtrat se sa në mungesë të alkoolit. Në 30% të tyre u ka bërë efektin pozitiv alkooli. 30%. Janë liruar kështu një çik çuna. Madje Uh, ata të cilët kanë shprehi të pinë pak më shumë, kanë paraqitur një numër më të vogël disfunksionesh se sa të tjerët që nuk kanë pirë. Ata të cilët kanë kohë pas kohe pinë 3-4 gota së shumti 5 herë në javë kanë kaluar më së miri. Më së keqi dolën ata të cilët e kanë lënë shprehinë e alkoolit. E hiç më të mirë nuk janë as duhanxhinjtë, hiç më të mirë nuk janë as duhanxhinjtë si dhe mm. viktimat e sëmundjeve të zemrës. Normal po ti me zemrën nuk do jesh, ëh, fare. Do ruhesh çikë. Biles nuk do ta mendosh fare sepse mund të bjerë në një. Po të shkoj mendja si ia bën. Ëh? Po të vajti mendja, përdor metodat rrethanore. Po e dyta gjë është, më mirë të paktën shkoj deri në fund më vetë po. Studimi përfundoi se ata të cilët konsumojnë gradualisht alkool, ëh, uh, dhe kanë probleme, nuk ka kuptim të këshillohen që të heqin dorë nga alkooli, pasi nuk ka të bëjë fare me këtë punë. Si duket është gjenetike. Ka mundësi të jetë gjenetike. Mm. Okej, okay. kalojmë tek një këngë kështu nga këto të bukurat fare. Sot e ke kënaqshme me muzikë. Si, të bukurat fare. Po, po. Mirë, do kalojmë te të bukurat fare. Hajde. Cila është kjo? Bukura fare është për shembull Po, kjo Goo Goo Dolls Rikthehemi përsëri tek Dita Zofi, programi i mëngjesit në Radio Rock Altin, dua të të bëj një pyetje. Patjetër nga... Blendi. Mm, gati jam, sy e vesh. Mm? Çfarë ke përgatitur për fundjavën që vjen? Është një fundjavë përpara. Mos më shikoj ashtu sikur nuk uh, ke detyrime. Për fundjavën që vjen, po unë mendoja që mm. ne të zhvendoseshim tërësisht te zyrat e reja, po me sa duket zoti Tako ose siç e thonë ndryshe Lukan Tako. Ja, se e bëri. E bëri kështu, fletrufe emisionin, po. Ë, na ka lënë këtu të braktisur. Dhe siç e sheh, Ore, ti hmm. mor në planin personal ç'do të bësh. Po në këtë fundjavë dua të shikoj po të testoj, ta dish jam duke të testuar, prandaj bëhu pak nervoz. S'e kam gjithë mendjen. Ç'do të bësh këtë fundjavë, çka ke në plan? Kam kam ndërmend që të lëviz jashtë Tirane. Ashtu. Diku ku di unë nga Maqedonia. Jashtë Tirane deri në Maqedoni dole. Se jashtë Tirane ka plot. Po, kam ndërmend. Jashtë Shqipërisë do thua. Jo, jo, kisha ndërmend faktikisht të iki diku andej nga Pogradeci, poshtë në. Po, me kë do shkosh. Vetëm me kë do shkosh. Ja kam gjithmonë. Ti ti e di që unë vetëm lëviz. Jo. Çfarë do të bësh për, ha? Po, është 8 marsi, pra 8 marsi, në cilin ciklapin. Do i bëj një dhuratë uh, mamasë time. Po. Si djalë i mirë je. Si djalë i mirë që jam, mm -hmm. edhe si nënë edhe si mësuese. Sepse hmm. i ka të dyja, edhe pastaj do lëviz. Do të lëvizësh? Po. Po mirë. Të dashurës, nuk do i bësh ndonjë surprizë apo? Po ça surprizë? Po ku di unë tash, do ta hash keq nqoftëse nuk i bën. Se vajzat mërziten kur kur nuk i vërejnë çunat këto gjëra. Do i bëj një surprizë. Është festa e gruas pra, e femrës. Ti si e feston se unë e di që të pëlqejnë femrat, nuk Unë atë atë ditë blej një karrocë me lule. Ta shikoni se sa nervoz që është bërë tash nuk po di ku ti. Blej një karrocë me lule dhe kush femër kalon i jap nga një lule. Ashtu. Merre gëzuar festën. Ku kalon ti se do të mblidhen goca vetëm për të marrë lule nga ti. Ja këtu poshtë rri këtu. Ku? Te kjo pjesa këtu e Nga liceu këtu. Te liceu. Ashtu, ëh. Eh? Aty po, kalojnë shumë aty. Po mirë, nuk do ta çosh të dashurën në ndonjë vend, ta sajdisësh, ta kënaqësh. Dit, një një herë në vit vjen 8 mars. Po e ke zemrën gur. Po, atë do ta bëj. Ëh. Hm? Apo e kemi inat me këto festat. Ky është testi i tërë. Jo, ky është testi i tërë, po të dëgjojnë ato. Ne shikojmë nga ç'brumë, domethënë ti s'e kishe menduar fare se unë të pyes çfarë do bësh në fundjavë, ti thua duhet të lëviz te zyrat e reja. Je e konsumuar nga puna. Punon edhe në shtëpi. Në punë han ka brenda po na has, po e kuptoj. Po si bën ti ç'do bësh? Unë ç'do bëj, do iki të mm. ha peshk të gjallë. Kam marrë vesh edhe informacionet, po kam desha fola vetë dhe u bë kjo punë tashi. Mora vesh që paska në Durrës një restorant që servirka edhe peshk të gjallë. Domethënë të gjallë. Të gjallë fare. Po jo që lëviz në pjatë kështu. I i ngordhur. I faktikisht i mbytur, mm. është peshk i ngordhur, të themi, por që hahet i pagatuar. Po çfarë? Po kështu hahet pra. Është mirë dhe thonë që është edhe afrodiziak i mirë. Do dhe alkoolin, po kjo. S'ka ndonjë problem fare, edhe mund ta Po, edhe mund të folja për këtë restorantin e peshkut, kështu që dje edhe u informova pikërisht se ku ishte, sepse e kisha vetëm me të dëgjuar. Kështu që dua ta provoj edhe një herë se çfarë ndodh po të hash peshk të gjallë, në njëfarë mënyre po bëhem kavje. Kështu. Besoj po, se do të shuaj kuriozitetin. Besoj se ditën e hënë do vish prapë në emision. Po. Po ç'të mund të ndodhë ore. Do vish edhe po që se je shumë sëmurë. Mhm. Mirë dakord. Inshallah, inshallah të shijon peshku i gjallë. Faleminderit. Por të paktën po e bëj një përpjekje. Po. Që datën 8 mars ta festoj në një mënyrë që mund të mbahet mend, ndoshta edhe me një dërgim të shpejtë kështu për lavazh në spital. po ama do ta mbash mend. Ama do ta mbash mend. Mbash mend që bën për 8 mars dhe në këtë mënyrë garanton që 8 marset e tjera të thonë, "Jo, jo, s'do bëjmë gjë sot." Nuk ka nevojë. Ne do të mendoj unë një gjë kështu. Traumatike kështu. Shokuese. Mm. Turbulluese. Sofia Loren thotë shqiptarët janë aktorë të shkëlqyer. Nuk e di nga e ka marrë vesh. Sofia po, Loren thotë. Po, mm. Ajo mbetet e bukur, mbetet e bukur s'ke ç'i bën. Mhm. Mm një legjendë e gjallë e kinematografisë të cilën të cilën e takojmë nga afër, Sofia Loren aktorja e madhe italiane na i po. rezervon disa minuta thotë. Kjo është te gazeta Shqip për gjithë ata që duan ta lexojnë më gjerë. Nuk e takuam në Hollywood, Nuk e kam takuar dot. As unë s'e kam takuar. As unë s'e takova dot. Shkova në Hollywood. Po. Kërkova. As në një restorant të bukur të Venecias, edhe unë, i sis i i, i brodha gjithë restorantet, po s'e pashë. Nuk e di në çfarë restoranti mund të hajë. Ka udhëtuar, ah, kjo ka qenë, ka udhëtuar drejt Gjenevës për të përmbushur një nga misionet e saj të bamirësisë. E ngopur me suksese, Mhm. Fituese fituese e çmimit Oscar, protagoniste e padiskutueshme e historisë së kinematografisë botërore, Loren gjendet në themelin e fondacionit shëndetësor për të ardhur në ndihmë të sëmurëve në qendrën spitalore universitare në Gjenevë. Uh. Po tani ku është kjo pjesa Po që çfarë, Sofia si- Loren Si të shëron se fjalë. shqiptar? Po ja të prek. Se është profeteshe dhe kjo. Profetesh duhet të jetë, me një të prekur të shëron. Mhm. Ë, ajo thot nuk flet si jo vetëm si aktore, thot është informuar për çka ndodh edhe rreth saj. S'ka se si mos të jetë. Deri dhe për zhvillimet e fundit që ndodhin për konfliktet dhe krizat. Ëh. Mm Nuk s'po e gjej dot pjesën ku ajo flet për shqiptarët që thotë janë aktorë të mirë etj etj. Po gjithsesi Sofia Loren është ka për shqiptarët apo për shqiptarët? Shqiptarët, shqiptarët në përgjithësi. Shqiptarët, mm. përgjithësi mm. që janë aktorë të mirë. Po. Mm. Janë nuk e di. Nuk e di, nuk e di. E ke marrë vesh që Michael Jackson-i tani ka filluar të dalë me një maskë Jo, s'e kam marrë vesh. Po po, e quajnë edhe Zorro i ri. Pse ka vënë kështu? Po përhapen ka vënë maskë. Do të ketë edhe ndonjë kapele po se. Po edhe kapele ka. I mungon vetëm kali. Kapele të zezë. Kali i vogël. Po, uh, sapo përhapen lajme, që mbreti i muzikës pop, Michael Jackson, po përmirësohet dhe gjërat po shkojnë keq e më keq në të njëjtën kohë. Po përmirësohet sepse mbahet sikur ky ka pasur probleme me mënyrën se si shikonte djemtë e vegjël, mm -hmm. me një kështu uh, kënaqësi të tepruar. Mm. Megjithatë gjërat shkojnë uh, keq më keq sipas tabloidit The Sun, publikohen sot imazhe të reja shokuese të yllit të popit. Përshtypja e parë që të krijon uh, është ajo e aktorit ose personazhit të filmit Zorro. Zorro. Rebel. Por jo, në foto nuk është Antonio Banderas që ka vënë maskën e Zorros, shpjegon The Sun, është dora vetë Michael Jackson Michael. që i fshihet diellit për shkak të problemeve që ka me lëkurën prej shumë vitesh, që mbasi kreu atë operacionin plastik për t'u kthyer. Ky ka qenë një dështim i operacionit i plastik, bardhë, me a? sa duket, me sa duket ai nuk u kthye i bardhë, u bë i tejdukshëm. Po, transparent fare. Jackson është fotografuar E teksa shikoje tej për tej kështu. pikërisht po. Po bënte shopping në një nga dyqanet e Los Angeles, superstari duket i qetë, por prap krijon dyshimin se do të rikthehet ashtu siç ka premtuar. Po, ka premtuar. Sa veta janë duke mbajtur frymën për një rikthim të Michael Jacksonit. Duhet duhet të ketë akoma besoj se... fansa besnik që i qëndrojnë besnik atij. Ëh, sigurisht. Ka akoma. Në fakt u festua në mënyrë të jashtëzakonshme në 2008, 20 vjetori i daljes së albumit Bad. Mm. Të Michael Jacksonit pati shumë remikse e gjëra kështu. Ë uh, ishte edhe kjo për shembull që këta miqtë tanë uh, me ky grupi Fall Out Boy. Po. Patën atë miqtë tanë, po, Dave Fusin Khan edhe ca të tjerë. Po i kemi miq, kanë ardhur disa herë. Apo. Jo? Kanë ardhur. Nuk kemi po. shkuar dhe ne. Ne kemi vajtur, kemi vizituar. Çuna të mirë që të gjithë. Janë të mirë, janë të mirë. Ora është 8:15 minuta, ju jeni duke dëgjuar Dita Zë Fill, programi i mëngjesit në Radio Rock. Çdo ditë këtu nga ora 7:30 deri në orën 9. Ja fillon këtu një çik. E bëre kështu. Çik. Ëh, çik blues për mëngjes. Çe, është e bukur. Është e bukur. Të pëlqen? Kush e këndon? Ah, the Blues Brothers. Oh, the Blues Brothers. E pra një çik uh, John Belushi për mëngjes. Ah. Tamam salçiçe. Dihet. Mm, ja ku rikthehemi tek Dita Zë Fill programi i mëngjesit në Radio Rock ora 8:20 minuta. Ma ke vënë këtë që kam këtu? Gati e ke. Mm. Sa më pëlqejnë këto? Ëh? Edhe mua shumë. Shumë bukur. Atëherë do të kalojmë tek uh, diçka interesante. Ka. Një shkrim sot nga Entela Resuli ndodhet tek Gazeta Shekulli në faqen e fundit fare dhe mhm. titullohet mm -hmm. Qyteti i dijes dhe i hashashit. Mos është nga jugu? Jo, është tek qyteti studenti. U, uh. pikërisht në Tiranë. Droga në qytetin studenti. Errësira që stimulon shitjen e kësaj lënde të ndaluar, por shumë e preferuar nga studentët dhe kërkesa për të qenë në formë. Duket sikur kërkesa për të qenë në formë edhe droga paska një lidhje, nuk e di. Të bën Entela Resuli një natë e kaluar në qytetin e të rinjve, shpresoj të ketë qenë e këndshme, ë, si natë. Yeah. Ajo ka vajtur thjesht uh, si gazetare, si gazetare. Dhe, edhe domethënë se është si puna e saj, mm -hmm. gazetare investigative. Ajo ka vajtur është bërë pjesë e shoqërisë aty. Domethënë mund të ketë pirë pak hashash, mund të ketë bërë një dorë mua. Nuk e di, se... shiko, ti po paragjykon, mm -hmm. siç mhm. paragjykon Entela studentët, megjithatë, le të shikojmë pak. Thotë, do e tymosim pak sonte, është mall i mirë. Çunat e kanë sjellë nga Lazarati. Thotë Entela kështu. Po po. Biseda të tilla mund t'i hasësh në ndonjë nga lokalet me shumë muzikë në po, qytetin studenti, e po se ka qenë atje? Darkave, poshtë godinave apo në stolat e lulishteve. Është, ka akoma lulishte Në stola lulishte Mendoj tashi Që të jesh pjesë e tyre Duhet të jesh patjetër njohje e mirë Dhe bashkëbiseduesit duhet të kenë krijuar besim Thashë unë Po Entela është bërë pjesë e grupit Në fakt ky është quajtur uh, qyteti i rinisë së përjetshme Por për shumë arsye Nuk u mjafton energjia e moshës Këtyre studentëve kërkohet edhe diçka tjetër për të ardhur në qejf. Ndoshta justifikim janë provimet e shumta Tek ngarkesa mësimore, kjo e parë në raport me kohën e lirë, kalimi i kohës në videolojra, çatimi në internet apo njohjet e reja. Në fund të fundit, Qyteti Studenti mban rekord për nga krijimi i, i tij dhe si zor që do ta humbë ndonjëherë, se ç'për mban rekord nuk e di tash. A është e vështirë të takosh një shpërndarës narkotikësh në Qytetin Studenti? Aspak e vështirë është përgjigjja. Ti e di? Njeh njeri atje? Qyshet? Jo, s'njoh. S'njoh. Gjithsesi, po të lexosh Shekullin mëson që po të kalosh një natë të vëmendshme, aty i kupton lëvizjet e personave që tregtojnë mallin, duken ata besë. Por edhe lëvizjet e blerësve. Po. Gjithmonë gjendet një vend ku nuk ka shumë dritë, të preferuara janë cepat e godinave të vajzave. Me pak fjalë, cepat e godinave të vajzave dhe vendet mm -hmm. që s'kan shumë dritë janë vendet që të preferuara, të preferuara mundësisht të jesh i kamufluar me ndonjë sinjal për të dashurën, të dashurën në thonjza. Po. Të dashur ke marijuanën, ë? Po. Maria Juanën, por uh, vendet ndryshojnë thotë dhe nuk janë të njëjtat çdo natë. 3-4 vjet më parë, për shembull, namin për këtë punë e ka pasur godina 20-21. Pjesa dërmuese e studentëve që jetonin aty ishin nga zona e Fierit. Po. Pra vinte mall nga Çarkani Po. apo Çarkani, ku di unë ç'i thonë, ti, ja? Çakran. Çakrani Fierit. Çakrani Fierit? Çakran. Çakran. Jo, e ka Çakran i Fierit. Çakran i Fierit. Po. Atëre, domethënë ishte zona e Çakranit, por që kur ka filluar të mos kultivojë më, mm -hmm. ka kaluar në ca godina të tjera, po sigurisht. Si thonë cilësia? Po. Copë copë. Mjafton një cigare me kanabis ende të papërpunuar ose e përzier me mbetje. E shumta mund të shitet ndonjë porcion heroine. Oh, këtu po bëhet mm. serioze çështja. Po. Por edhe kjo është e rrallë, pasi xhepat Janë e kanë të pamundur, pra po. xhepat e studentëve që të marrin heroinë, e, duhet do duhet të kesh pak lek, po. Ta kapësh veten që për heroinë nuk je kështu, nuk është për qursa. Do si do. Raporti kërkesë ofertë është marrë vesh mirë se ku është këtu. Kulmi është në orën 24:00. Koha kur pjesa më e madhe e rinisë vërshon nëpër pabe. Mm. Erdhi koha të bëjmë qejf. Çka ka shkruar edhe Entela me jargonin e e rrugëve e, të po. Qytetit Studenti. Po. Apo rrugicave që kërkoni ndjell, sepse nga mesi errësirës shitej aty mall me duar të ngrohta. Uh -huh. Vajzat flakin tej çerdhet e zverdura. Çehret, Dyshja nga stu... Po, çehret. Po. Çerdhet thashë. S'ka gjë. Mund quhet një çerdhe vajze. Ço ço ço mund të quhet çerdhja e një vajze? Ë, uh, ajo pjesa aty e ke parasysh krevati, ajo cepi i dhomës. Oh, ajo është një çerdhe vetë. E kuptova. Dakor. Po, atëherë. Vajza vetë dihet se quhet çe. Ja pra, ato të pis. E bukur kjo. Yeah. Kjo më pëlqen. Atëherë. Te çerdhja e vajzave. Policia lëshohet në qytetin e studentëve pas rrjedhjes së informacionit nga vetë grupi. Në rastin më të mirë arrestohen si shpërndarësit ashtu edhe klientët e tyre. Po klientët kjo është surkan. Kjo është në rastin më të mirë. Po, ka gjasa që të jenë të dyja palët studentë, pasi sipas tyre, uh, atyre që e bëjnë këtë biznes, infiltrimi i studentëve është më fitimprurës për ta. Rasti më i fundit u shënua vetëm pak ditë më parë, kur ranë në pranga tre persona nga 23 vjeç kokrra. Po. Mhm. Mm Policia i kapi në flagrancë në lokalin e njërit prej tyre. Ishin jo pak, por 51 qese brenda të cilave kishte lëng narkotike apo lëndë narkotike të llojit Cannabis sativa. Po. E gjitha për hap thonjëzat, intelektualët e së ardhmes, mbyll mbyll thonjëzat. Në ditë nga bova ka Tani ti Blendi s'e ke idenë nesër sa kam për të mësuar. Aha. Edhe sa e stresuar jam. Dua patjetër një dozë hashashi. Yeah. Okej, okay, është në rregull. Ha? Oh yeah. Do jetë shumë mirë nesër. Oh, më pëlqen. Yeah. Ore, po pse kaq e thjeshtë është çështja? Sa që bën kjo? Jo, që jo, intelektualët e të ardhmes pas kanë tymo, tymosur pak ashtu? Pak hashash. Edhe sa, e bukur kjo në fotografi kjo, që po. Po, kjo, e, kjo është vajzë, ë? Duket edhe mos është në një nga modelet e Dale, dale një herë të shohim. Është një vajzë këtu, tek faqja mbrapa. Është një vajzë që kanë nxjerrë me cigare hashashi. Po, me ajo cigare... është cigare hashashi, ajo që po. Ore ti, dhe... po ti ku e njeh, se edhe ta njohësh është krim. Ore, po dhe unë kam parë, e kuptoj. Ke parë nga të tëra ti, ore. Kam nga të Sa të bukura i ka syzet kjo vajza se edhe ah, shumë të bukura. Edhe mënyra se si e ka thithur atë tekën e fundit, atë ha, pompën e fundit. Doli zhargoni, zhargoni ore drogaxhi. Ëh? Po në kohën e hershme Po ti Edhe kemi provuar. Lekët duhet t'i harxhosh te ushqani dyqimor ore, jo tek te dyqani ushqimor, desha. Unë vetë s'kam blerë asnjëherë Blendi. Aha. Po nga i thoke edhe tek e ti. Ja ku rikthehemi përsëri tek Dita Zë Fill, programi i mëngjesit në Radio Rock, ora është 8:34 minuta. 8:34 minuta. Telefoni në studion tonë ku mund të dërgoni SMS-të tuaja është 069 20 84 436. DZF@radiorock.al është adresa e emailit. Po. Po gjëza e djeshme u gjet apo s'është gjetur? Cila ishte gjëza e djeshme? Unë kam harruar fare. Gjëza e djeshme më duket se qe me ato numrat apo u gjet ajo. Pas numrave dhamë gjëzë tjetër ne? Jo, kishim ato me çorapet, po i gjeti Besi. Çorapet i gjeti Besi, bravo, po, po, po. Ë kemi tashmë mund të jetë mund të jetë kompjuteri ai që mund të japë ndihmë financiare dhe shpërblime duke vlerësuar automatikisht rezultatet shkollore të fëmijëve. Një evolucion që ka ndezur shumë debate. Uuu, çfarë debate. Kjo bëhet vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe s'kishte se si të bëhej në vend tjetër. Ëh. Mm -hmm. Në këto shtete sapo është hedhur në qarkullim një sajt që shpërblen me lodra dhe DVD fëmijët që studiojnë më shumë. I shembën fare fëmit. Shërbimi i quajtur uh, sm Smarty Card uh, bazohet mbi një sistem pikësh që i caktohet atij që i përfundon në mënyrë korrekte disa ushtrime letërsie, gjuhe, matematike dhe lëndë të tjera shkencore. Një numër çfarë fiton? Një numër i caktuar pikësh, edhe ta them, u jep të drejtën fëmijëve të marrin si shpërblim video lojra, filma ose lodra të ndryshme. Duke qenë se ky program nuk është vendi i lojrave, natyrisht që sistemi ka dhe një çmim. Pikët fitohen në formë kreditesh të parapaguara nga prindërit e fëmijëve, i rropën dhe prindërit. Mm. Me 10 dollar për shembull blihet një paketë me 5000 pikë. Mekanizmi i kësaj loje i këtij programi është përcaktuar ndryshe. Learn, Earn and Play, Mëso, Fito dhe Luaj, është ndërthurja e mësimit të fëmijëve te të zbaviturit në internet. Fëmijët janë të lumtur, duhet të thënë. Mhm. Kurse mm -hmm. prindërit ankohen. Ti Blendi si e mendon më shumë? Po të keshe fëmijë. Nuk e di, nuk e di. Unë po të kisha një fëmijë, nuk do të doja që ai të luante me lodra. Sigurisht do t'i jepja mjete si thika pistoleta, të mësojë në rrethana serioze. Po. Një fëmijë që nuk ka nuk ka mësuar se si do ta kapësh për fyt jetën. Pikërisht, pikërisht, do ta kapësh për fyt jetën. Kape jetën për fyt. Ka ardhur në Tiranë. Do të kesh guximin mbi të gjitha. Sigurisht, do të jetë unë do mundohem që të rris vajza sa sa më të guximshme. Po. Kupton? Mm. Do vazhdoj me horoskopin ose e unë s'kam horoskop. Pse s'ka horoskop? Ja, nuk kam. Pse s'do fare? Jo, vazhdo ti, se unë do të komentoj për horoskopin, por uh, nuk gjej tek gazeta Shekulli sot horoskop. Po ka. E lashë fare. Na të çaj punë një tjetër pa po, problem. Lëre tash se s'e dua. Merru ti me horoskopin. Pse unë do merr me të gjitha gjërat? Po mirë patjetër, ja, po merrem unë ja dale një sekondë. Mirë vazhdoj me horoskopin, filloj me shenjën e parë që është Dashi. Të lutem. Dashi thotë sot do të keni një ditë goxha të ngarkuar në punë. Oh. Gjithsesi mos u zhgënjeni nga njerëzit edhe pse ata mund t'ju bërtasin. Hëna është në planetin tuaj, kjo do të thotë që do të keni një jetë të qetë në çift. Vazhdoj me Demin. Demi thotë: Në qoftë se keni ndonjë problem të tipit ekonomik, duhet të qetësoheni. Jam i qetë, jam shumë i qetë. Sepse situata juaj është e destinuar të përmirësohet. Mhm. Mm Për momentin mundohuni t'i drejtoni paratë tuaja Me kujdes, përballë partnerit ose personave që dëshironi të bëni për vete, tregohuni më të duruar. I duruar jam boll. Ju kam duru boll. Aha. Ndërkohë binjakët që përshëndesim edhe Besin, jo fituesin, Besin tonë. Besin jo fitues. Po. Besin humbës. Nuk është ar thotë, çdo gjë që shkëlqen. Kujdes Besi. Jo çdo gjë që shkëlqen është ar. Mund të jetë edhe. Po. S'i dihet. Falë intuitës suaj, nuk do të bindeni lehtë nga personat që duan t'ju përfshinë në projekte aspak të favorshme për ju. Kushtojini më shumë kohë dashurisë. Mundohuni të bëni me partnerin aktivitete të ndryshme, mundësisht këto të jenë kulturore dhe sportive. Po. Po. Duhet të duhet të bësh tip sportiv. Ë, Gaforrja. Un eh, kam nisur palestrën, të kam thënë. Hm, më the. Ndihem si gaforre. Ndihesh si gaforre. Mirë shumë. mirë. Mirë që jemi larg. Oh. Rreziku më i madh që do të hasni sot është të mbivlerësoni mundësitë tuaja. Do të synoni shumë larg dhe do ta keni të vështirë të zvogëloni ambiciet tuaja. Strategjia më e mirë mund të parandaloni zhgënjimet e mundshme. Mm -hmm. Mundohuni të përfitoni nga rastet për të udhëtuar e për t'u argëtuar. Kështu që Gaforrja po t'u dha rasti sot. Shkputu nga puna ose kudo që të jesh dhe udhëto. Futu dhe në det. Luani, Ose siç thotë Blerina, mbreti mm -hmm. i shenjave. Po, ore, po me Blerinën ç'bëhet, pse s'vjen? Ha? Unë s'e di fare ku është. Karamren. Kara, karon, karon brenda, ha? Zonjusha X. I ka përdo ma e që është e marubi, si duhet. Që pas, faktikisht duhet të thënë, që pas... Ka kalafe, që kjo ka qenë vajza që ka provokuar bankën. Mm. Ah, kalafe, kështu. Kalafe, po. Gjithsesi, duhet të thënë, që pas burgut që hëngri, e ke parë, mm -hmm. Blerina ndryshoi krejtësisht. Komplet tjetër njeri. Komplet tjetër. Iku frika nga burgu të shi. Iku. Do të burgu të hapur. Shto edhe krimi. Luani, do të kaloni një ditë të këndshme në të cilën do të ndiheni të qetë, mjaft të qeshur, kujdes me sensin e vërtetë të fjalës dhe më në fund të liruar nga shqetësime. ah, qenka krijues, jo kujdes. Mm -hmm. Dita e sotme do t'ju shfaqë anën më të mirë të dashurisë dhe një jetë të qetë. Parashikohen më shumë nga ju mundësi të mira për të rinovuar aktivitetin personal. Kaq se nuk e di, u mërzita më sot. Jo, do vazhdosh edhe pak. Do vazhdojmë. Po, patjetër, patjetër. Na jep Virgjëreshën. Po ç'është kjo punë kështu? Na jep Virgjëreshën, Peshoren me radhë. Okej, okay, Virgjëresha. Sot do të keni energji të shkëlqyera edhe pse Mërkuri dhe Neptuni mund t'ju shtyjnë të kultivoni të të kultivoni ndonjë ëndërr më shumë. Kujdes, sepse mund të humbisni kontaktin me realitetin Jeta është e vështirë. Mundohuni të programoni gjërat sidomos në punë. Në mbrëmje organizoni një darkë romantike për partnerin. Por kujdes. Peshorja. Hëna dhe Plutoni do të ndeshen në qiellin tuaj. Ë ka ndeshje sot ndërmjet Hënës dhe Plutonit. Po, shumë mirë. Duke vënë në rrezik marrëdhëniet tuaja sentimentale dhe qetësinë në sferën familjare. Qetësia, durimi dhe mirëkuptimi do të jenë cilësi që sot duhet t'i shfrytëzoni mirë. Mm -hmm. Kujdesi do t'ju shoqërojë edhe në investimet që do të bëni. Akrepi, jeni të lirë dhe të pavarur në profesion, pikëpyetje. Jeni të lirë dhe të pavarur në profesion? Jemi. Ashtu, papritur do të jetë sikur qindra porta do t'ju hapen dhe mundësi të panumërta. Qindra porta. Po, do të tërheqin vëmendjen tuaj. Perspektiva të mira paraqiten për ata që duhet të marrin iniciativa të rëndësishme falë mbështetjes që ju jep dielli dhe hëna. Ditë pozitive për të udhëtuar, për studime dhe për marrëdhëniet sentimentale. E paska të tria akrepi. Filloi shembja nga muri andej. Ëh, mm -hmm. uh, Shigjetari, humori dhe marrëdhëniet me miqtë e familjes sot do të përmirësohen dukshëm. Dukshëm. Kushtojini pak më shumë kohë personave të dashur për ju që kohët e fundit i keni lënë pas dore. Në qoftë se ju do të duhet t'i kërkoni falje dikujt, Lëreni mënjanë krenarinë, intuita të shkëlqyera në punë e biznese. Mm -hmm. Bricjapi. Hëna në shenjën tuaj ju bën të jeni të paqëndrueshëm, por të ndërroni ide vazhdimisht nuk është rruga e duhur për të realizuar ambiciet tuaja. Duhet të tregoheni më të vendosur dhe të mos trembeni nga vështirësitë e para që do të hasni. Në dashuri mos hyni në debate të pafundme, nuk mund të fitoni gjithmonë. Ndonjëherë duhet të kënaqeni dhe me barazimin. Sigurisht. Sigurisht. Ujori. Energji të mëdha që ju dhuron Marsi ju bëjnë të punoni me entuziazëm. Mund të keni besim në një periudhë produktive, cilado qoftë situata juaj sentimentale. Do të vlerësohet shumë qartësia që ju përshkron dhe idetë tuaja mjaft të vlefshme. Dashuria paraqitet mjaft mirë. Dhe peshqit shyqyr. Mund të ketë të reja të rëndësishme për ju sot. Cilado qoftë situata profesionale, yjet në favor do të mbrojnë iniciativat tuaja. Jeni në çift në mbrëmje, je, je. Oh, bo, bo, ç'më vdiqe, e lë, lëre fare, lëre fare, se u bë e tmerrshme. Ka qenë leximi më i dhimbshëm i horoskopit. Dhe në kokë, vdiqe. Edhe një fjali. Aha. Jeta në çift në mbrëmje do të sjellë një dëshirë të madhe për të dialoguar me partnerin. Mbarova. A ka fjali më pa sens se kjo? Një dëshirë e madhe për të dialoguar me partnerin. Unë vras mendjen kush i shkruan këto horoskopet tona se është mm, është bërë çik kështu. Jashtë kontrollit fare po se çfarë ndodh. Ky horoskopi ka lidhje vetëm zinxhir. Vetëm zinxhir. Po, po s'u lexua zinxhir horoskopi është i tmerrshëm për të po pra, lexuar. My sister, she is a a prostitute. Sexy time. Sexy time. Është Borat, Borat. Po Borati. Ja pra. Po mundohem që të gjej disa nga këto zërat kështu. Mirë. Fuck you. Do të gjejmë. Wa wa wi wa. Okej, horoskopin e lexoj për vdekje. Për vdekje i lexova. Unë se mbaj mend fare se ça më the ti mua, duhet ta thuash edhe një herë. Dëgjo. Do të flasim pak për albumin e ri nga U2 mm. që del së shpejti. A Line on the Horizon, që është një vijë mbi horizont mm. apo diçka e tillë. Megjithatë, Rolling Stone Magazine i ka kushtuar faqen kryesore uh, U2 me këtë album të ri që nxjerrin është po quhet No Line on the Horizon, nuk ka vijë mbi horizont. Po, dhe duket sikur ka qenë një kryevepër, siç e komenton uh, Rolling Stone. Po. Prandaj do të flasim pak për këtë kur të kthehemi mbas pak. Vjen The Cure Love Song. Mm, whenever I'm in love. Po jap bukur. Okej, ja ku fillojmë prap. Ha, jepi. Po je dhe ti kalaman fare. Dëgjo. Uh, kemi një mesazh nga miku ynë Jamesi. O Jamesi. Jam i sigurt që është nga Jamesi sepse nis. Morning guys. Hello. Përshëndetje, na kishe munguar uh, James. Prit t'i bëjmë një përshëndetje anglisht Jamesit. Mund t'i bëjmë një përshëndetje anglisht? Last night uh, I had a sex. Faleminderit James, dëgjove? Mm. Patallje. Unë vras mendjen kush nuk ka bërë seks mbrëm. Me siguri njeriu që flitet për seks shumë mbrëm e ka pas thatë fare. Mm. Apo mendon që ka pasur mikesha? Jo, s'e besoj. Ish-ministri. Do të ketë qenë eh, shumë keq. Mm, hmm. U bë kohë që s'ju kam shkruar, thotë, më bëhet qefi që e vazhdoni emisionin me entuziazëm. Për sa i përket skandalit, është diçka shumë e pacipë, por s'kemi ç'të bëjmë kur na drejtojnë plehra të tilla, mirë të na bëhet. Take care. James, kështu them dhe unë, kur na drejtojnë plehra të tilla, mirë të na bëhet, po neve kështu jemi. Qahemi mbasi uh, mbasi na e kanë bërë kështu. Bozë fare, çfarë ta po. themi, ë? Bozë, bozë. Bozë, bozë. Bozë, mund të themi edhe dhallë, mund të po. themi çfarë duash. Nëse prish me bozë. Faleminderit shumë për ndihmën. Ore çfarë është që është i zi kur e blen, i kuq kur e përdor dhe gri kur e flak. 069 20 84 436. Është diçka që merret dhe përdoret në shtëpi. Kjo gjëza do ngelet deri në fund të javës tjetër. Deri në fund të javës tjetër. Sepse s'e gjen dot mirë. Është i zi, po ju jap edhe Shiko, po jap edhe Është i zi. Seksin, të paktën eh, nuk është nuk është se ka seks, ë, eh, është po, është një objekt, po gjithsesi ë uh, gjininë mm. në në anën gjuhësore kam fjalën. Që mos mendoni gjëra. Mos mendoni, nuk është kova. Po. Se eh, kova është në femrore. Atëherë, çfarë është i zi kur e blen, është i kuq kur e përdor dhe është gri kur e flak. Mm, kjo është gjëza. E përdorim në shtëpi. Tani më pak se dikur. Nuk është më vjen se mund të ndim po deshën ta gjeni. Mos jam ndim, okay, po deshën ta gjeni, po deshën mos e gjeni. Kam faj unë që ju ndihmoj 069 20 84 436. Siç u kam premtuar disa miqve të mi tek Peshku pa ujë. Dua që të vish edhe të lexosh një poezi si djalë me me zë melodioz që je kështu, edhe si uh, nuk di. Studenti i letërsisë, jo do vish këtu dhe do ta lexosh se s'bën këtë. Kjo poezi quhet Drejt Asgjikundit. E ka po, shkruar. Po mirë do ishte ta kisha lexuar më para. Ta lexosh më përpara. Okej, okay, dakord. Mm. Mirë, mm. lexoje dhe pastaj po kam hall mos bëhesh shumë romantik dhe nuk bëhesh për pult pastaj. Jo, sepse ah, se e ke këtë që je je zemër, zemër. Ëh? Ja, të kullon zemra gjak, romantik i tmerrshëm ky djalë. Lum ajo vajzë. E pra, shiko. Mm, do flasim për atë albumin e ri, po, që quhet No Line on the Horizon. Jo, të paktën, po, pa vijë në horizont. Mm. Ti pse s'e pëlqen? Bono ka shkëlqyer edhe një herë tjetër, në njërën nga këngët, quhet Magnificent. Mm. Madhështore, si të themi, thotë që ose deklaron që thotë unë kam lindur për të kënduar për ju thotë, nuk pata zgjedhje tjetër në jetë. Thotë Bono. Po po po, vetë shpallet i lindur për të kënduar. Shumë. Ëh uh, dhe bravo. U2 kanë marrë tashmë edhe uh, themi kopertinën e revistës Rolling Stone për këtë për këtë numër. Ëh mm -hmm. uh, pesë yje i ka dhënë Rolling Stone këtij albumi. Hotel me pesë yje. Jo, i ka dhënë pesë yje mm. për ta vlerësuar. Ah, okay. Duket sikur është shumë i bukur. Ne në fakt kemi një këngë Dhe ti ndërkohë, qoftë se ke qenë i vëmendshëm, duhet të bësh gati që është një këngë e hiti i ri, single i ri nga. Ti që unë jam gjithmonë i vëmendshëm. Mua më pëlqejnë shumë këta. E bukura është që një grup që ka kaq vjet që këndon, arrin që ta mbaj, ë, mm. ta mbaj këtë. Mm. Qoftë se nuk keni marrë një album të ri kohët e fundit, qoftë se jeni diku ku mund të shkarkoni albume të reja, ku di unë tash se nuk duam download. Nuk nuk duam që të inkurajojmë këto lloj po. sjelljesh, domethënë, por megjithatë po, nëse e kanë vesin e kanë pra, nuk shkëputen dot aq mm. kollaj. Në kërkimet tuaja futni edhe U2, No Line on the Horizon, quhet albumi i fundit. Pa vijë në horizont, ne kemi shkëputur këtë këngë nga kjo. Get on your boots. Po. Vishi çizmet. Mm. Hiqe xhupin dhe vishi çizmet. U2. Admirues të rokut jeni me fat Ky është Radio Rock njëqind e katër pikë gjashtë Ton Rock. Revista Mapo Politike Ekonomike sociale. Çdo të shtunë vetëm për 200 lekë. Mapo, aty ku firmosin më të mirët. Revista Mapo, e vetmja revistë politike në vend. Gaz 51 Ja ku rikthehemi përsëri tek Radio Rock, unë jam Blendi Salaj bashkë me Altinin këtu. Dhe siç kanë kërkuar disa nga dëgjuesit tanë që e dëgjojnë programin qoftë edhe nga peshkopauj.com, por qoftë edhe në valë të radios, kanë thënë pse ju çuna nuk sillni pak nga letërsia e peshkut pa ujë tek tek emisioni. Mirë, si mirë kanë, tek e fundit mirë kanë. Mm. Prandaj un kam zgjedhur një poezi nga te peshku pa ujë që Altini këtu që është i shkëlqyer për të lexuar poezi do të na e lexojë. Dëgjo, un do të vendos këtë këngën uh, Lola. Lola. Lola. Po, po vendos Lola. Hm. Ozon se ne improvizim jemi, do të thotë, drejtpërdrejt këtu. Po sigurisht, ne improvizojmë vetëm drejtpërdrejt. Pasa çupa. Si Ani, quhet poezia? Duhet thënë, poezia quhet Drejt Asgjëkundit. Mm. Është një mm. poezi shumë e bukur. Po nuk e di se sa do arrij ta interpretoj. Hajde, hajde, mos u bëj kaq modest. Po, na mbyti modestia. Jepi. Ti. Nuk e di që mund të më gozhdosh në një stacion treni. Me gjatësinë e qerpikëve të tu, duke matur hapësirën mes binarëve, duke pështyrë pastaj inat kur dikush verbon shikimin drejt teje. Nuk e di që mund të më helmosh në një stacion treni. Kur duke të të përfytyruar në hollin e pritjes, qesharak do bëhem sa herë dikush me ty si ti do zbresë. Drejt meje. Nuk e di që mund të më zgjosh. Në një stacion treni. Kur gjumi të më ketë mundur, e një tingull dhimbjeje të më, shpër, të më shpërthejë, zemrën të më trondisë gabim. Teksa një tjetër vjen drejt meje. Ti akoma nuk e di se pastaj mund të më bësh budalla në një stacion treni, duke më përplasur me xhaketa të zhubrosura fatkeqesh, që si unë rendin drejt ëndrrës. Apo drejt një tjetër si ty. Ti mund të më shurdhosh. Në një stacion binarësh, gjithmonë, kur frekuenca 10.000 Hz e zërit tënd të përfytyruar, të më afrojë te pika një miliard centimetrit tënd, e pastaj të përplaset sërisht, drejt meje, Ti akoma nuk e di se mund të më shndërrosh në një barbon. Në një stacion treni, duke pritur dikë që çindarka ti flak. Në zemrën time zbrazur hapur buzë kryqëzimesh me shigjetat e kuqe. Drejt teje. Unë nuk e dija në fakt se ti po më mëson. Në një stacion treni, se ne të gjithë përgatitemi të udhëtojmë, duke ëndërruar fundin drejt asgjëkundit. Ky ishte dhe titulli, drejt asgjëkundit. Gjë e bukur, a? Nuk e di a të pëlqeu ty, mua më pëlqeu për vete. Jo, është shumë e bukur. Ashtu. Është shumë e bukur si poezi, po e vështirë faktikisht për t'u interpretuar sepse ai që e ka shkruar, ë, uh, domethënë mendjen e tij duhet ta ketë mbase Ë krejtësisht se është tjetër ta shkruash dhe ta ndjesh atë që bën dhe tjetër të ta interpretojë dikush tjetër. Sigurisht. Ndoshta do duhej që të lini një takim midis teje edhe ëh mm -hmm. lexuesit ose dhe, shkruesi ose edhe shkruesi po. autorit, që është The Grand Duke. Duka i madh, Duka i madh. Po. Edhe mund ta gjeni tek peshku pa ujë pikë com në seksionin e letërsisë edhe këtë. E Çfarë? Okej, okay, gjithsesi neve do vazhdojmë mbase në emisionet e ardhshme që T'i lexojmë poezitë, po në, nëse kjo do marrë një pjesë më vete, mm -hmm. do në mhm. leximi i poezive. Ti do që të marrë një pjesë më vete? Po mbase, pse jo? Pse jo? Fundin e emisionit, 10 minutëshin e fundit t'ia kushtojmë poezisë, ose po. letërsisë në përgjithësi, se mund të ketë edhe proza, të mhm. shkurtra, mm -hmm. etj. Ideja është që, okay, e marrim seriozisht, edhe e bëjmë Sigurisht. Ne seriozisht i marrim që të gjitha gjërat, por këtë do ta marrim edhe më seriozisht se sa të tjerët. Ë Grand Duka. Po. Kënga që do të dëgjojmë tani është nga një grup që quhet Razorlight. You and the Rest quhet. Ti dhe pjesa tjetër, po dëgjoni Radio Rock. E pra, kështu vim tek fundi i emisionit sot. Në fakt doja që të kujtoja edhe një herë ë uh, atë komentin që ka bërë kjo vajza, e cila ka bërë uh, videon ndaj Ylli Pangos, e kanë quajtur vajza X. S'kishin si ta quanin ndryshe. Po, sigurisht. Edhe thotë dje që ideja ishte e rëndë, sepse bëhej fjalë për një pushtetar. Ajo që na e lehtësoi punën ishte fakti që ministri kishte tentuar edhe me vajza të tjera. E gjithë stafi ishte i bindur se sjellja e Pangos do të ishte e njëjtë me atë të sjelljes që ka pasur me vajzat e tjera. Nga ana jonë, nuk ka patur asnjë lloj provokimi, në çdo rast kam patur komunikim me shefat e mi që më kanë mësuar deri diku, duke pasur parasysh pikërisht pikën e provokimit, është shprehur vajza X. Në vizi, në vijim të intervistës së saj, ajo ka pohuar se është ndier keq në ato momente. Si femër jam ndier shumë keq dhe me raste të tilla të bëhet të mendosh se sa e vështirë është të jesh femër në këtë botë. Asgjë më pak dhe më shumë nga ajo që është transmetuar nuk ndodhi. Pata frikë sepse gjërat mund të shkonin më thellë dhe pa një pikë ose në një pikë pa kthim për mua, thotë. Duke parë mm. reagimin e tij shumë agresiv. Kështu pra thekson gazetarja investigative e programit Fiks Fare. Trime goca se u fut në shpinë e. Trime, ëh. Sepse strofkën e ujkut. Aty aty duhet të do të jetë fikur fare qarku. Asaj Yllit. Po aty janë mërtëçkat e benzin. Hiqim me këto drejt mërtëçka. Të mërtëçka më jashtë. Ai do të. Unë duke kafshuar gjuhën për jashtë gojës. Shumë shumë ë shumë e shpifur e gjithë ngjarja. E shpifur është po ka dhe më të shpifur atë. Ka akoma. Po kjo do të ketë qenë mirë. Ah, do të ketë qenë shumë mirë. Patjetër. Ta dije mund të them përderisa po ta tregonim këtë sa e mirë ishte mund të thoshim dhe ne me për akim për hava për rezistuar ashtu. Përderisa Yllit i iku fare për një moment truri. Domethënë domethënë që të shikoni se sa me vetëmohim po punonte edhe në shtëpi. Mm. Ndërkohë që në shtëpi tjetri, në vend që të shplodhet e të bëhet gati për ditën e nesërme, Mendon se si do përfaqësohet Shqipëria në ekspozitat e Berlinit dhe të Londrës mm. deri në atë orë të vonë. Ky është vetëmohim i dashur im, ky është përkushtim në punë, siç njihet këtu tek ne. Jo më kot ai donte të të provonte lëkurën. jam i fushës i tha, jam dermatolog. Do ta shoh si e ka. oh, ashtu. Dhe 7 që është nesër e hëngrën mësuesit dhe gratë këtë vit e kanë pas çik ters se u ka rënë fundjavë, hmm. ë? Hmm. Po nesër ditën e hënë kur shkojmë besoj do i po. ketë plot me buqeta dhe me gjëra. Urojini pedagogët. Po. Profesorët, profesorët sidomos. Kështu pra, edhe vajzat, edhe gratë të kenë një 8 mars të gëzuar, ju urojmë me gjithë shpirt nga Dita Zë Fill, programi i mëngjesit në Radio Rock. Këtu e mbyllim fundjavë të këndshme. Mos harroni gjëzën, që është shumë e rëndësishme, po. që ishte, është i zi. kur e blen është i zi, kur e përdor është i kuq dhe kur e flak është, është gri. Kjo do ngelet gjëza për po. tërë fundjavën. Çfarë është ky produkti? Hajde pra. Mirë u dëgjofshim deri radhën tjetër, ky është Radio Rock 104.6 MHz. Nga frekuencat e epërme.